بسم الله الرحمن الرحيم كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Muškarci koji često spominju Allaha i žene koje često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Poštovani slušalci, imamo čast i zadovoljstvo da vam predstavimo novo izdanje iz produkcije Studija Behar pod nazivom Zaštita muslimana. Zaštitite sebe i svoje porodice zikrovima i dovama koje je učio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam Proučimo zajedno zikrove i dove iz Kur'ana i Sunneta. لا إله إلا الله Vrijednost zikra. Uzvišeni Allah kaže فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Spominjite vi mene, pa ću ja vas spominjati. Odajte zahvalnost i ne budite neblagodarni. Sura El-Bekare, 152. ajet. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا O vjernici, spominjite Allaha često. Sura El-Ahzab, 41. ajet. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما muškarci koji često spominju Allaha i žene koje često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Sura El Ahzab 35. ajet. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين I spomini gospodara svoga ujutro i navečer, u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas i ne budi nemaran. Sura El-Araf 205. ajet Resulullah a.s. je rekao Primjer onoga ko spominje svog gospodara i onog koga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog. Hadis bilježi Imam Buhari. Hoćete li da vas obavijestim koji vam je posao najbolji? najvrijedniji kod vašeg gospodara, kojim se na najviše stepene dižete, koji je bolji nego da čisto zlato i srebro udjeljujete, bolji od borbe sa neprijateljima kojima glave ocijecate žrtvujući vlastite živote. Da, rekoše. To je spominjanje uzvišenog Allaha. Odgovori Allahu poslanik, ale selam. Hadis bilježi imam Tirmizi. Rekao je Allahu poslanik alihi selam, uzvišeni Allah veli, ja sam sa svojim robom kada misli o meni, ja sam s njim kad me spominje. Ako me spominje u društvu, i ja njega spominjem u društvu boljem od njegovog. Ako se on meni primakne ađsin, ja se njemu primaknem hvat. Ako on ide prema meni polako, ja prema njemu idem žureći. Hadis bilježi imam Buhari. Ko prouči jedan harf, slovo iz Allahove knjige, imat će nagradu, a nagrada se desetorostruko uvećava. Ja ne kažem da je elif lamim harf, nego elif je harf lam je harf i mim je harf. Hadis bilježi imam Tirmizi. Obavijestio nas je Ukbe ibn Amr Allahu anhu. Poslanik alihi selam je izašao, a mi smo sjedili na sofi. Rekao nam je, ko bi od vas volio da svako jutro ode do jedne doline ili do pješčane jaruge i dovede odatle dvije debele kamile, a da pritom ne zaradi grijeha i ne prekine rodbinske odnose? Odgovorili smo, poslaniće, voljeli bismo to. Poslanik Ali vam reče, koji od vas ode ujutro do mesđida da se znanje okiti ili dva ajeta iz Kur'ana prouči, bolje mu je nego dvije deve, tri ajeta od tri deve, četiri ajeta od četiri deve i tako redom. Hadis bilježi imam muslim. Poslanik alihi selam je rekao, ko sjedni ne spominjući Allaha, Allah se srdi na njega. Ko legne ne spominjući Allaha, Allah se srdi na njega. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Allahu poslanik alihi selam također veli, narod koji prisustuje nekom skupu na kojem se ne spominje Allah uzvišeni i ne donosi salavat na poslanika, ima od Allaha samo srđbu. Ako Allah želi, kaznit će ih, a ako želi, oprostit će ih. Hadis bilježi imam tirmizi. I kaže, oni koji napuštaju neki skup na kojem nije spominjan Allah su kao oni koji ustaju od sofre gdje se jede lesina magarca. i na velikom su gubitku. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Zikr pri buđenju iz sna. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i njemu se sve vraća. Rasulullah a.s. je rekao Ko se trgne iz sna, pa prilikom buđenja kaže La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اغفر لي Nema božanstva osim Allaha, On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On može ono što hoće. Slava i hvala Allahu Nema božanstva osim njega. Allah je najveći. Nema snage ni moći osim sa Allahom silnim i uzvišenim. Gospodaru moj, oprosti mi. Velit kaže ili je rekao, dova će mu biti primjena. A ako ustane, uzme abdest i klanja, namaz će mu biti primljen. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره Hvala Allahu koji je ozdravio moje tijelo, vratio mi moju dušu i dozvolio mi da ga spominjem.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 Sura Ali Imran 190. i 191. ajet. Zikr prilikom oblačenja odjeće. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة Hvala Allahu koji me je obukao, obskrbio me njome bez moje moći i snage. Zikr prilikom oblačenja nove odjeće. Allahumma laka alhamdu anta kasawtani أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له Allahu moj, tebi hvala, ti si me obukao. Molim te za dobro u njoj i dobro u onom zbog čega je ova odjeća napravljena. Utječem ti se od zla u njoj i zla onog zbog čega je ona napravljena. Dova za onoga ko obuče u odjeću. Tubli Allahu ta'ala. Iznosio je, Allah ti je nadomjestio. hamida, wa Novo oblačio, dostojanstveno živio i šehid bio. Zikr prilikom skidanja odjeće. Bismillah. U ime Allaha. Zikr prilikom ulaska u nužnik. Bismillah. Allahumma inni a'udu bika min al-hubuthi wal khaba'ith. U ime Allaha, Allahu moj, utječem se tebi od zla šeitana i muških i ženskih. Zikr prilikom izlaska iz nužnika. Molim te za oprost. Zikr prije uzimanja abdesta. Bismillah. U ime Allaha, Zikr nakon uzimanja abdesta. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين Svjedočim da nema božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Allahu moj, učini me od onih koji se kaju i onih koji se čiste. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Slava tebi, Allahu moj, i hvala ti. Svjedočim da nema božanstva osim tebe. Molim te za oprost i kajem ti se. Zikr prilikom izlaska iz kuće. Bismillah, tawakkalitu ala Allah, wala hawla wala kuvata illa billah. U ime Allaha, na Allaha se oslanjamo. nema snage ni moći osim s Allahom. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي Allahu moj, utječem se tebi od toga da zavodim ili da zaveden budem da na grijeh navodim ili da budem naveden, ili da činim nepravdu, ili da mi se čini, da u neznanje pozivam ili da budem neznalica. Zikr prilikom ulaska u kuću. Bismillahi walajna, wa bismillahi harajna, wa ala rabbina tawakkalna. U ime Allaha ulazimo. U ime Allaha izlazimo. I na Allaha, gospodara našeg, se oslanjamo. Zikr prilikom odlaska u mesčid. الصلاة خير من النوم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا moj Allahu osvjetli موي srce Osvijetli moj jezik, osvijetli moj sluh i osvijetli moj vid. Osvijetli ispred mene i iza mene, iznad mene i ispod mene. Allahu moj, daj mi svjetlo. Zikr kada se ulazi u mesčit. La أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم Utječem se uzvišenom Allahu, njegovom plemenitom licu i njegovoj vječnoj vlasti od prokletog šeitana. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك U ime Allaha, salavat i selam na Allahov poslanika. Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti. Zikr prilikom izlaska iz mesčida. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم U ime Allaha, salavat i selam na Allahov poslanika. Allahu moj, daruj me Tvojom dobrotom. Allahu moj, sačuvaj me od prokletog šeitana. Zikr u toku i poslije učenja ezana. Za mujezinom se ponavljaju riječi jezana, osim kada mujezin uči. Hayya Uči se. La hawla wa illa billah. Nema snage ni moći, osim kod Allaha. Kad mu jezin uči šehadet, kaže se. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا Ja svjedočim da nema božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. i svjedočim da je Muhammed a.s. njegov rob i njegov poslanik. Zadovoljan sam da je moj gospodar Allah, da je moj poslanik Muhammed, da je moja vjera Islam. Poslije ponavljanja za jezinom donese se salavat na Resulullah a.s. Poslije zana uči se dova. Allahumma da'vati والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته موي الله gospodaru ovog potpunog poziva i namaza koji slijedi, podari Muhammedu a.s. vesilet, poseban stepen u džennetu. I svako dobro, i proživi ga na pohvalnom mjestu koje si mu obećao. Između ezana i kameta treba što više učiti dove, jer se tada dova ne odbija. Dova nakon početnog tekbira. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد Allahu moj, udalji grijehe od mene, kao što si udaljio istok od zapada. Allahu moj, očisti me od mojih grijeha, kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Allahu moj, operi me od mojih grijeha snijegom, vodom i ledom. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك Neka si slavljen Allahu.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 Ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. Zaista, moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika. To mi je naređeno i ja sam musliman. Allahu moj, ti si apsolutni gospodar. Nema božanstva osim tebe. Ti si moj gospodar, a ja tvoj rob. Ogriješio sam se prema sebi i priznajem svoj grijeh. Oprosti mi sve moje grijehe, jer ih samo ti možeš oprostiti. Uputi me najboljem ahlaku, jer me samo ti njemu možeš uputiti. Otkloni od mene lošu narav, jer je samo ti možeš otkloniti. Stojim ti stalno na raspolaganju, svako dobro je u tvojim rukama. Zlo nije svojstveno tebi, ja sam tvoj i tebi se vraćam. Ti si slavljen i uzvišen, molim te za oprost i kajem ti se.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 Ti sudi svojim robovima u onom u čemu se oni ne slažu. Uputi me na istinu u onom u čemu se razilaze s tvojom dozvolom. Zaista ti upućuješ onoga koga hoćeš na pravi put. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان min nefhihi wa wa Allah je veličanstvo najveći. Allah je veličanstvo najveći. Allah je veličanstvom najveći. Mnogobrojna hvala Allahu. Mnogobrojna hvala Allahu. Mnogobrojna hvala Allahu. Utječem se Allahu od šeitana, od njegovog puhanja, pljuckanja i nagovaranja na zlo. Kada bi ustao da klanja noću, Allahu poslanik alihi selam bi rekao Allahumma alhamd lakal hamd أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد الله عليه وسلم حق ساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت Allahu moj, tebi pripada hvala. Ti si svjetlo nebesa i zemlje i onog što je na njima. Tebi hvala. Ti si upravitelj nebesa i zemlje i onog što je na njima. tebi hvala. Ti si gospodar nebesa i zemlje i onoga što je na njima. Hvala. Ti si istina. Obećanje je istina. Govor je istina. sred s tobom je istina. Džennet je istina. Vatra je istina, poslanici su istina. Sudnji dan je istina. Muhammed je istina, Allahu moj, tebi se pokoravam. U tebe se uzdam, tebe vjerujem, tebi se obraćam. Ako se svađam, svađam se zbog tebe. Sudim po tvom zakonu. Oprosti mi ono što sam uradio i ono što ću uraditi, ono što tajim i ono što javno radim. Ti si moj Allah. Nema božanstva osim tebe. Zikr na ruku. Subhan Rabbi al-Azim. Slava mom velikom gospodaru. Tri puta proučiti. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي Slava ti i hvala Allahu, gospodaru naš, Allahu moj, oprosti mi. سبوح قدوس رب الملائكة والروح Neka je slavljen i presvet gospodar Meleka i Džibrila. اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي الله موي تبي چينيم ruku u tebe vjerujem tebi se pokoravam tebi se podčinjavaju moj sluh moj vid moj mozak moje kosti, moji živci i ono što nose moje noge. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة Slava vlasniku moći, vlasti, veličanstvenosti i uzvišenosti. Zikr prilikom vraćanja sa rukua. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه Čuo je Allah onoga koga hvali. Gospodaru naš, tebi hvala, beskonačna hvala, lijepa hvala, u kojoj je svaki blagoslov. I još se doda ovaj zikr. ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Onoliko koliko se mogu napuniti nebesa i zemlja i ono što je među njima i ono što ti hoćeš osim njih. Oni što hvale Allaha preći su od onog što kaže rob, a svi smo mi tvoji robovi. Allahu moj, niko ne može oduzeti ako ti daš, niti iko može dati ako ti oduzmeš. i marljivom njegova marljivost ne može pomoći ako mu ti ne pomogneš. I bogatom bogatstvo od tebe ne može sačuvati i pomoći. Zikr na sečdi. A'la Slava mom uzvišenom gospodaru tri puta proučiti. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي Slava ti i hvala Allahu, gospodaru naš. Allahu moj, oprosti mi. سبوح قدوس رب الملائكة والروح Neka je slavljen i presvet gospodar Meleka i Džibrila. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين Allahu moj, tebi se klanjam i u tebe vjerujem Tebi se pokoravam, moje lice čini seđdu onome koga je stvorio i oblikovao, onome koje je razdvojio sluh i vid. Neka je slavljen Allah, najljepši stvaralac. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه Slava vlasniku moći, vlasti, veličanstvenosti i uzvišenosti. Allahumma gfir li dhanbi kulla, diqqahu wa jilla, wa awwalahu wa ahira, wa alanijetahu wa sirra. Gospodaru moj, oprosti sve moje grijehe, male i velike, prošle i buduće, javne i tajne اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك Gospodaru moj, utječem se Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srđbe, Tvojim oprostom od Tvoje kazne, Tebi od Tebe. Ne mogu se prebrojati pohvale upućene tebi. Ti si pohvaljen onoliko koliko si sam sebe pohvalio. Zikr na sjedenju između dvije sečte. Rabbe Rabbe Gospodaru moj, oprosti mi. Gospodaru moj, oprosti mi. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني Gospodaru moj, oprosti mi. Smiluj mi se i uputi me. Pomozi mi i zaštiti me, obskrbi me i uzvisi me. Zikr na seđdi tilavetu. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين Moje lice čini seđdu onome koji ga je stvorio i koji je svojom snagom i svojom moći razdvojio vid i sluh. Neka je slavljen Allah, najljepši stvaralac. اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود الله موي upiši mi seđdom nagradu kod sebe. Oprosti mi njome grijeh. Učini je mojom zalihom i kao što si je primio od svoga roba Davuda, Tešehud. alaihissalam. lillah, التحيات salavatu والصلوات tajibat. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Odavanje počasti, namazi i dobra djela pripadaju Allahu. Neka je mir, Allahova milost i blagoslov na tebe poslaniće.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 Ti si hvaljen i slavljen Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovu porodicu. Ti si hvaljen i slavljen. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahu moj, neka je tvoj salavat na Muhammeda, njegove žene i njegovo potomstvo, kao što je bio na Ibrahimovu porodicu. I blagoslovi Muhammeda, njegove žene i potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahimovu porodicu. Ti si hvaljen i slavljen. Zikr poslije zadnjeg tešehuda prije selama. Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabr ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Allahu moj, utječem se tebi od kaburskih patnji, od džehennemskih patnji, od iskušenja života i smrti i od zla smutnje Mesih i Deđala. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم Allahu moj, utječem se tebi od kaburske patnje, od smutnje Mesihi Deđala. Utječem se tebi od iskušenja života i smrti. Allahu moj, utječem se tebi od grijeha i duga. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الله موي ja sam učinio veliku nepravdu prema sebi. Samo ti opraštaš grijehe, pa oprosti mi i smiluj mi se. Ti si onaj koji puno prašta i onaj koji je mnogo milostiv. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت